հայրենակիցներ։ Այսօր նոյեմբերի 3-ն է օրը ուրբաթ։ Եթերում կարծիքն է։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում Հայրենիքի եւ ծննդավայրի ընկալումները Սփյուռքահայ գրողների տարբեր սերունդների ստեղծագործություններում թեման քննարկվել է այս տարվա հոկտեմբերին Ծաղկաձորում կայացած հայագիր եւ օտարագիր գրողների 6-րդ համաժողովում, որին մասնակցում էր եւ մեր գործընկեր Վանիկ Նովիկովը։ Հետաքրքիր տեղեկություններ խճանկար էջում։ Օրվա կարևոր իրադարձություններին եւ տարեթվերին կծանոթացնի օրացույցը։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Փյուրքահայ գրողների տարբեր սերունդներ պատկերելով իրենց կորցրած ծննդավայրն ու նրա մարդկանց, ներկայացնելով կենցաղն ու բարքերը, նպատակ ունեին օտար երկնքի տակ ապրող հայրենակիցների սրտում բորբոք պահել հայրենի տան հիշատակները, իրենց սերն ու կարոտը, հետդարձի հույսը։ Իսկ գալիք սերունդների համար լուսագրել կորցված հայրենիքի պատկերը եւ այն վերադարձնելու հավատն ու ձգտումը։ Այդ նպատակին յուրաքանչյուր գրող իր երկերում հասավ իրեն բնորոշ գեղարվեստական ձևերով ու միջոցներով։ Ընդհանուր առմամբ Սփյուռքահայ գրական գրականության պատմությունն արտացոլում է 3 սերնդի գեղարվեստական ընկալումները՝ աշխարհի եւ հայրենիքի մասին։ Գրականությունը մինչև այժմ լավագույնս է արտացոլել սփյուռքահայ իրականության առանց երկի այն նահանջը, որը ցավագին չափեր է ընդունել հատկապես մեր օրերում։ Այս խնդիրներին անդրադարձ կատարվեց ընթացիկ տարվա հոկտեմբերին Ծաղկաձորում կայացած Հայագիր եւ Օտարագիր գրողների 6-րդ համաժողովում։ Սփյուռքահայ գրողների 3 սերունդների ստեղծագործություններում արտացոլված իրականության մեջ արկա գործընթացներն ընդհանուր առմամբ գրականագետը բաժանել է 7 խմբի։ Ցեղասպանությունից հետո սփռվելով ու երկիր մոլորակի տարբեր անկյուններում հանգրվանելով հայ մարդը հոգում վառ էր պահում վերադարձի հավատն ու հույսը եւ կորուսյալ հայրենիքի պատկերները։ Սակայն ինչպես նկատել է Սաթենիկ Ավետիսյանը, այդ հայրենիքը նրանց համար հոգեվոր էր։ Չկա Սփյուռքում որևէ գրող, որ հայրենիքի կամ ծննդավայրի մասին գոնե մեկ տող չի գրել իր կյանքի ընթացքում։ Բայց դժբախտաբար հայությանը բաժին ընկած ծանր բախտը ստեղծել է իրադրություն, երբ որ գրողը կարող էր ծնվել մի տեղում, ապրել մի ուրիշ տեղում, երբեք չունենալով հայրենիք ծննդավայր համընկնումը, կա նաև դեպքեր, երբ որ հայրենիքը եւ ծննդավայր է, եւ բնակավայր, եւ այս հայրենիք ծննդավայր զուգահեռին միացրեցի նաև բնակավայր երրորդը եւ ստեղծվեց հետաքրքիր քրոնոտոպ Հայրենիք բնորան բնակավայր քրոնոտոպին կալումը Սփյուռքի տարբեր սերունդների ստեղծագործություններում այնպիսի տարընկալումներ ունի, որ բացառում է երևույթի միարժեք վերլուծությունը եւ համակարգման կարիք ունի։ Խնդիրը հնարավորինս ամբողջական ներկայացնելու համար այն համակարգել ենք եւ ստացել այսպիսի պատկեր։ Առաջին, հայրենիքը բնորան էր, բայց այլևս բնակավայր չէր Այս սահմանումը վերաբերում է մեծ եղեռնից փրկված այն հեղինակներին, որոնք իրենց ստեղծագործությամբ վերստեղծեցին հայրենիք բնորանի գեղարվեստական պատկերը։ Նրանք՝ Համաստեղը Հակոբ Մնձուրին, Վազգեն Շուշանյանը, Վահե Հայկը, Լևոն Զավեն-Սուրմելյանը, Հակոբ Օշականը եւ ուրիշներ վերակերտեցին կորուսյալ բնորանի քրոնոտոպ այդ կերպ այն փրկելով վերջնական մոռացումից, այսինքն նյութական հայրենիք ծննդավայրը կորցնելուց հետո այս գրողներն իրենք դարձան հայրենիք, բացառապես հոգևոր հայրենիք, որը պահպանել կարող էին մի միայն գրով։ Եվ ահա Հակոբ Մնձուրի գրողը իր գրական տարածքը դարձրեց հայրենիք։ Այսօր մենք իրապես կարող ենք այդ գրողի արցակի շնորհիվ եւ պահանջատիրական հայտ ներկայացնել հալանչուն հայրենիքը գողացողին մեզնից, որովհետև այդպիսի մանրակրկիտ նկարագրությունը հայրենիքի երևի թե որևէ արցակագրի մոտ չկա։ Երկրորդ խմբում գրականագետը դասակարգել է Սփյուռքահայ գրողների ստեղծագործություններում ներկայացված այն միտումները, որոնք բնութագրվում են այսպես. Հայաստանն է համայն հայության հայրենիքը։ Այս ահմալումը վերաբերում է այն հեղինակների ստեղծագործություններին, ովքեր եղերնից հետո հաստատվեցին օտար երկրներում։ Այդ երկիրը նրանց բնակության վայրն էր, բայց ոչ հայրենիքն ու ծննդավայրը սկսվեց ուծացման ցավագին ընթացքը, հիմնավորապես հաստատելով հետևյալ բանաձևը՝ ինքնության պահպանման միակ տարածքը բնորան հայրենիքն է։ Բովանդակային այս ուղությունն ունեին Սփյուռքի եւ առաջին եւ երկրորդ սերունդների հեղինակների ստեղծագործությունները։ Համաստեղն այդպես էլ մահացավ գնաց աշխարից երազելով փոքրիկ այգի ունենալ Հայաստանում, մշակել այդ այգին։ Հայաստանը միակ հայրենիք բնակավայրն է։ Այս մտայնությունն է գերիշխում Սփյուռքահայ անգրողների շրջանում, ովքեր իրենց են համարում հայրենիքի գրողը։ Հայաստանը միակ հայրենիք բնակավայրն է եւ չհիշել, որ Չարենցը, Թոթովենցը, Մահարին, Զապելյեսարյանը ունեին հայրենիքներ, որոնք կորցրեցին եւ հաստատվելով Արևելյան Հայաստանում կամ Խորհրդային Հայաստանում դարձյալ շարունակեցին ահա գրականությամբ հայրենիքը պահպանելու եւ գրվեց Կարսի պատմությունը, Վանի պատմությունը, Մեզիրեի պատմությունը եւ իրապես մենք հայրենիք փրկեցինք, այսինքն գրողը հայրենիքն ինքն էր եւ անվերջորեն ահա Փիրալյանի մոդելով նա փրկում էր իր գրի տարածքում հայրենիքը։ Սփյուռքահայ հաջորդ երրորդ սերնդի մոտ առավել ցայտուն է դրսևորվում հետընթաց բնորանի գիտակցումից։ Պապիս կամ տատիս հայրենիքն իմ բնորանը չէ։ Այսպես գրողների այդ սերունդը թոթափելով ավակների վախերն ու բարդույթները ստեղծում է նրանց պատմությունն արդեն օտար լեզվով։ Պապիս կամ տատիս հայրենիքն իմ բնորանը չէ։ Այս սահմանում ընդգրկում է Սյուրքի օտարագիր հեղինակներից շատ-շատերին, Սարոյանից սկզբնավորվելով այս թեմատիկ գիծը ձգվում է մինչև մեր օրերը։ Վերջին տարիներին տարբեր լեզուներից թարգմանված Բազմաթիվ ստեղծագործություններ բացահայտեցին մի զարմանալի երևույթ՝ օտար լեզվական տիրույթում ապրող ու մտածող երրորդ սերնդի հայը, թոթափելով նախորդ սերունդների վախերն ու բարդույթները, շատերը չէին կարողանում ուղակի գրել եղերնի պատմությունը, ստեղծում է պապի կամ տատի պատմությունը կամ խլված հայրենիքին պատուհասած աղետի գեղարվեստական պատումը։ Ցավոք, հոգեբարոյական կապանքներից ազատվելուն զուգընթաց նրանք Պիտեր Բալակյան, Նենսի Գրիգորյան, Անտոնի Արսլան, Վարուժան Ոսկանյան, Քրիս Բողջալյան եւ ուրիշներ օտարվեցին մայրենի լեզվական դաշտից եւ տատու պապերի պատմությունները գրվեցին ուրիշ լեզուներով, բայց թարգմանաբար դարձյալ նրանք պահպանեցին մեր կորուսյալ հայրենիքը։ Ծնվելով աշխարի տարբեր երկրներում, սակայն ոչ խորհրդային կամ անկախ Հայաստանում, նոր սերնդի սփյուռքահայերի մի խմբի մոտ իշխում է հայրենիքը բնորան չէ մտայնությունը։ Նրանք իրենց համարում են աշխարհակաղակացի։ Հայրենիքը բնորան չէ։ Այս սահմանումը ծննդավայրը Հայաստանը չէ եւ ոչ էլ Արևմտյան Հայաստանը։ Աշխարհն է ծննդավայրը, Այս համանման գրկում է բոլոր այն հեղինակներին, ովքեր ծնվել են տարբեր երկրներում, բայց ոչ Հայաստաններից որևէ մեկում։ Այս համանումն ունի տարընկալումներ եւ ովանդակային բազմաշերտություն։ Դրանցից հենակետային են Հայաստանը հայրենիք համարելու եւ չհամարելու։ Իրողությունը հայրենիքը որպես բեռ կրելու պարտադրանքը կամ որպես պարգև ստանալու վերկրանքը։ Վերջին տարիների նկատելի է նաև դրական գործընթաց, երբ գրողներից եւ ոչ միայն շատերը բռնում են տունդարձի ճամփան։ Գրականագետ Սաթենիկ Ավետիսյանը նկատում է, որ նրանց համար Հայաստանի Հանրապետությունը հայրենիք բնակավայր է։ Հայրենադարձ այս գրողներն իրենք են կերտում իրենց հայրենիքը, իսկ Հայաստանը սիրելի է իր բոլոր թերություններով հանդերձ։ Հայաստանը ծննդավայրս չէ, բայց հայրենիք բնակավայր է։ Բարեբախտաբար ունենք նաև այս կետը, եւ Հալեպյան դեպքերը, եւ նաև ունենք անհատականություններ զորեղ, որոնք օտարում են իրենցից նյութի դաշտը եւ ամրանալով հողին կարողանում են հայրենիք ստեղծել նոր այս Հայաստանում։ Սագո Արյան Պերճուի Ավետյան Թորոս Թորանյան, որոնք վերջին տարիներին բնակվում են ՀՀ-ում եւ նրանց մտածումներն ու խոհերը հիմնովին կապված են նորօրյա Հայաստանի հետ իրենց հերոս չեն համարում Հայաստանում ապրելու համար, ինչպես հայտարարում է դերասան Սերժ Ավետիքյանը։ Պարզապես ոգու դաշտերն այնքան բերի են, որ կարող են նաև նյութ հարարել։ Սագո Արյանը ոչ միայն իր բանաստեղծությամբ, այլև հրապարակագրությամբ ու լրագրական գործունեությամբ իր Հայաստանն է կերտում, որն իրեն սիրելի է բոլոր պակասություններով։ Ինքն իրեն համարում է կամուրջ երկիրը կորցրած papի եւ նրա ծորների միջև։ Համաշխարհայնացման գործընթացը լուրջ մարտահրավեր է նետել անգամ իր հայրենիքում ապրող ու արարող ավանդական հասարակություններին։ Իսկ ստվարաթիվ սփյուռք ունեցող հայ ժողովրդի համար ազգապահպանության ծրագրի մշակումը օրախնդիր է։ Դուք լսեցիք Վանիկ Նովիկովին։ Հասկացա, հասկացա որ դա տարգ է սիրտը իմտ առանց քո խոսքերի հասկացա որ նման է կյանքը իմ միստվերի մի խոսքով «Լուրսիկն» է եթերում տեղական ժամանակով 15:43 րոպե։ Մնացեք մեզ հետ։ Բացում ենք կարծիք հաղորդաշարի խճանկար էջը։ ծերացումը կանխող սննդամթերք։ Ավելացրեք հետևյալ սննդամթերքները ձեր սննդակարգում։ Վերջիններս պարունակում են սննդարարնյութեր, որոնք կօգնեն պայքարել բորբոքման դեմ, ինչն էլ իր հերթին կօգնի ձեր շրջել ժամանակը։ Կանաչ թեյ Օրական ավելի քան 3 բաժակ կանաչ թեյ խմող մարդիկ ավելի երկար են ապրում, ասվում է նոր գիտական աշխատանքում։ Կանաչ եւ սպիտակ թեյերը պարունակում են ավելի շատ հակաօքսիդանտներ, որոնք կապված են սրտանոթային հիվանդությունների, Ալցհեյմերի հիվանդության, ինչպես նաեւ քաղցկեղի տարբեր ձևերի ավելի ցածր ռիսկի հետ։ Կատեխինները կանաչ թեյում պարունակվող հակաօքսիդանտները կարող են նաեւ պաշտպանել աչքերը գլաուկոմայից։ Ձուկ Սաղմոնի թյունոսի նման ճարպոտ ձկները մեծ քանակությամբ օմեգա-3 ճարպաթթուներ են պարունակում, որոնք պայքարում են ծերության շատ հիվանդությունների, այդ թվում սրտանոթային հիվանդությունների դեմ։ Սրտի ամերիկյան ասոցիացիան խորհուրդ է տալիս շաբաթական երկու չափաբաժին ձուկ ուտել։ Ընկույս Օրական մի բուր ցանկացած տեսակի ընկույզ պարունակում է ծերացման դեմ պայքարող մեծ քանակությամբ օմեգա-3 ճարպաթթուներ։ Մի հետազոտություն ցույց տվեց, որ մարդիկ, ովքեր ամեն օր ընկույզ են կերել, 60%-ով ավելի քիչ են ենթարկվել սրտի կաթվածի ռիսկի։ Ընկույզներն օգնում են նաև էլաստինի եւ կոլագենի մաշկը երիտասարդ պահպանող միացության սինթեզին։ Շոկոլադ Հետազոտությունը ցույց է տվել, որ շոկոլադը ուժեղացնում է ուղեղի աշխատանքը եւ նվազեցնում զարկերակային ճնշումը։ Գերմանական հետազոտությունը ցույց տվեց, որ օրական ոչ մեծ քանակությամբ շոկոլադը 40%-ով նվազեցնում է սրտի կաթվածի եւ ինսուլտների ռիսկը։ Սուրճ հարուստ է հակաօքսիդանտներով։ Մի հետազոտություն ցույց է տվել, որ օրական 3-ից 5 բաժակ սուրճը 65%-ով նվազեցնում է դեմենցիայի զարգացման ռիսկը։ Մեկ այլ հետազոտություն ցույց է տվել, որ սուրճը նվազեցնում է ծերունական շատ հիվանդությունների ռիսկը, այդ թվում սրտի հիվանդությունների, պոդագրայի, հաստ աղուքաղցկեղի եւ երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետի։ Գինի Յուրաքանչյուր օր գինու չափավոր քանակությունը երկու բաժակ կարող է նվազեցնել ծերացման շատ հիվանդություններ, ներառյալ սրտի կաթվածը, Ալցհեյմերի հիվանդությունը, շաքարախտը, ճարպակալումը, կարիեսը եւ քաղցկեղի որոշ տեսակներ։ Հատապտուղներ Ազնվամորին, մորին եւ այլ հատապտուղները պարունակում են անտոցիաններ, հակաօքսիդանտներ, որոնք հատապտուղներին հաղորդում են հագեցած գույն եւ դանդաղեցնում են ծերացման process-ը։ Որքան մուգ է հատապտուղը, այդքան ավելի բարձր է հակաօքսիդանտների պարունակությունը։ Լոլիկ Լիպոինը լոլիկին կարմիր գույն տվող հակաօքսիդանտ է, որը երիտասարդ է պահում մաշկը, ինչպես նաև կարող է նվազեցնել սրտային հիվանդությունների եւ քաղցկեղի որոշ տեսակների հավանականությունը։ Բրոկոլի։ Բրոկոլին հարուստ է վիտամիններով եւ հանքային աղերով, ինչպես նաեւ քրոմով, ինչը դանդաղեցնում է ծերացման process-ը եւ ուժեղացնում է ուղեղի ֆունկցիան։ Բրոկոլի եւ այլ խաչածաղկավորների, օրինակ կաղամբի եւ բրյուսելյան կաղամբի մեջ պարունակվող սուլֆորաֆանը նվազեցնում է ինֆարկտի եւ ինսուլտի, ինչպես նաեւ քաղցկեղի ռիսկը։ Որոշ փորձագետներ նույնիսկ խորհուրդ են տալիս օրական երկու չափաբաժին խաչածաղկավոր բանջարեղեն ուտել։ Çekiyor gıdana Mermi kanıma Sarer içki içler Nasıl Դարձիկն է եթերում այսօր նոյեմբերի 3-ն է օրը ուրբաթ։ Օրվա եթերաժամը կամփոփեն կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Վինչենցո Բելինին, իտալացի կոմպոզիտոր, Սամուել Մարշակը, ռուս գրող, դրամատուրգ, թարգմանիչ, Ադոլֆ Դասլերը, գերմանացի գործարար, Արարատ Ալեքսանյանը, հայ ֆիզիոլոգ, Մոնիկա Վիտին, իտալացի կինոդերասանուհի, Սերո Անտոնյանը, հայ բանաստեղծ, Նիկոլայ Սամվելյանը, ռուսաստանցի գրող, Գերտ Մյուլլերը, գերմանացի ֆուտբոլիստ, Ծովինար Կևոնյանը, ֆրանսիահայ պատմաբան, Եվգենի Պլուշչենկոն, ռուս հայտնի գեղասահորդ։ ազատ ու թանկ ես դու իմ դժվար բահի անբաժան անգել ես դու և քո էության անսահման անգեղծ ես դու հավատա թե կյանք թե ոչ հետո և ոչ հիմա ինձ ու քեզ զատել «Գեղեցիկ» հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց։ Ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։